Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa aming labas pa sa akin sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko uso ka kung bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may labab Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko uso ka kung bahala sa'yo Oh Pagod ka na ba? At sawa ka ng masaktan Sagad na sagad, at sinihan ko na yan Manood tayo hanggang umaga ng pelikula na gusto Umihigpit bigla ang pagkapit mo Paglilitaw ang multo Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Ang paghiga mo dito sa aking kama Ako ko Yan ang sinasabi ko Di natin napos at ayaw na niyang manuod Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa aming labas Pumapasakit sa mundo Napapagod ang puso Alam ko usok akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna Madaling kita Sa aming labahan Mga pasakit sa mundo ng puso Araw ko usok akong bahala sa'yo Panahon ay malamig basta nakasalin sa baso Lamig na para sa'yo hindi na bago Ginawa mo lahat kapalit naman iginagago Kanya halika na sumama ka sa alapaap Kalimutan ang pait sa mga nalasahan Palapit na palapit hanggang sa makatabi Na natin ang mga tala doon sa kalawakan Na mahawakan mo na kumapit ka lang Ilipas ang araw at buwan na tayong dalawa na lang Huwag kang kabahan kasi mga sikreto lang natin na makakaalam Sa mga nakaw na sandali at paano ginawa malaya kahit meron di ng tago Maliba na nakangiti pa tayo di sanay Ikaw ang katabi pagbango Teka lang, di ba hinahanap sa inyo Pagkasabit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Kwentuhan natin at ang makasama ko Yan ang sinasabi mo Dito ka lang, pwede bang Huwag ka nang lumayo Pahinga ka muna Pahinga ka muna dadalhin kita Sami labahat Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko ka akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may labahat Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko ka akong bahala sa'yo